coloro de floroi en dangero. Homoi amas simboloin, cae uno el plei antiquae cae profundae simboloi en la tuta mondo, en ciui culturoi, estas floroi. Ili representas belon, perfecton, amon, gloron, gioion, spiritetson, la animon mem ili estas ancau ina simbolo ligita al aquo, fecundezzo, creado, nascado. Ili ofte presentas la formon de calico, collectanta roson cae pluvon, kiel benoin. La multae flora e coloroi faras ilin prescal ne cerpebla fonto de plesuro. Tamen, tiu tut monda ricciajo trovigas la tempe en dangero. Pro la climata e en nia planedo, dum la lastae iardecoi, la vivae estuloi logiantai sur la tero trapassas adaptigion en sia viv stilo. Ancao la floroi, kiui trapassas changioin en siai coloroi. En usona universitato, esploristoi observis che tiai shangioi mal rapide ocasadas iam de septec quin iaroi. Ili analisis pli ol mil specimenoin de quardec du malsamai specioi en tri continentoi, inter la iaroi 1941 cae 2017. La resultoi publicigis en la revuo Current Biology ili concludis che la climata i changioi iom post iom causas modifoin en la ultraviola pigmentoi de petaloi. Per camerao quiu captas la ultraviolan radiadon, ili remarques pliigion de la ensorbado de tiu radiado, lao passado de la tempo. Ili attribuis tion al pli altigio de la temperaturo. Tiu el trovajo congruas cun la malpliigio de ozono en la atmosfero. Ozono, inter alie, ensorbas parton de la ultraviola radiado venanta el la suno. Seque, dum la lastai iardecoi, ciui vivantai estuloi sur la tero ricevas pli da tia radiado. Supposeble tiu fenomeno ocasas recte en relato con la climatai changioi. La floroi sin defendas per changioi en sia coloro. Tiui changioi sia vice povas influi la allogadon de polenigai insectoi quiui interagas con la floroi en la naturo. Compreneble, jen, montrigas dangera minazzo al ilia reproductado. Ancora existas homoi kiwi fanfaronas che ili ne credas pri la homa respondezzo pri nia climato. Ili argumentas che cio estas clarigebla per naturae cicloi in nia planedo trairas. Sed uno demando persistas. Ciu ne estus pli prudente mildigi detruadon de naturei rimedoi? Universala Esperanto Asocio jus lancis campanion por arbo plantado, kiel simbolan apogon alla ideo pri dauri pova evoluo. Char mi amas floroin, mi iam plantis mian unuan arbon. Ciu